Ella está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Sin cojones le tienen si se enteran. Porque está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Sin cojones le tienen si se enteran. Yeah, yo la vi desde afuera. Tiene como 20 en la y te espera. Sale pa' la calle y coge en la acera. El jevo peleando y esa no era. Un bellaqueo clandestino Yo le meto como un submarino. Loca con los cacos, pero que se afinó. Chingo con el gato, pero no se vino. Tranquila que yo te resuelvo. Me gusta, pero no me envuelvo. Dame eso, yo te lo devuelvo. Eh, eh, eh es una bichillar. Le gusta montarse en los benches y chillar. Se pasa pichando, pero la va a pillar. Ya son las 10 y se empezó a maquillar. Hoy se puso traje, hoy se va a guillar. Las otras mordidas no las deja brillar. Una asesina lo manda con perreo. No sé cómo todavía no salía en un video. Ella está casi, casi soltera. Un corillo de bandos casi, casi soltera. Un corillo de bandolera, quieren perreo la noche entera. Sin cojones le tienen si se enteran. En la suya con N-O-T-A y t r o yo sé que se va. No quiero anillo ni ese ojea. Casi soltera, no quiere estar amarrada. En la suya con N-O-T-A y t r yo sé que se va. que lo que quieres es el descifrar. te bien, bien masterizar. Terminarle la cama amarrar. Como media viral media asfixia y la piel eriza. Envicia, junkie, sexy, mami, desquicia' De mala la actitud, bandolera puedo captar su mood. I'm like, tranqui boo, I know you want it. I know you want it. Lo que tú quieres perreo y que aquel no llame. Oh. Ella está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Sin cojones le tienen si se enteran. Porque está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Sin cojones le tienen si se enteran. Yeah. Ajá. yo, yo, ah. El gato, el conejo, animales suelto